mwebwe mwese mwahisemo hajya isanganiro kaze muri ano makuru mu kirundi ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na emetusa mitebutsi akaba n'ingingo nkuru nkuru zikurikira mu Burundi ngo buriteguriye kuri ibirarane bufitiye umuryango wa Afrika buseruko mu minsi ya vuba mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri no wa gatanu mushikirankanje hajejwe injira ry'u Burundi muri uwo muryango yemeje ko igihugu cy'u Burundi giheranye gusa intererano y'umwaka umwe gukora bakerekana ibintu abanyagihugu bakeneye gusumba ibindi kugira bitorerwe umuti ni kimwe mukuru w'igihugu asaba abashikiranganje kwitwararika biri mu byavuye mu nama yabakoranije kuri wa gatatu ku mugwa mukuru wa politiki gitega murakurikira umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper ntawugwamiye ngo hagiye ubuhinga bushasha bwo kwipima no gukurikirana abikekwa ko ikiza cya korona biciye mu buhinga bwa none hakoreshejwe amatelefone cyangwa imashini nyabwonko ishyirahamwe buja hub rizobikora rifadikanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu rimenyesha ko bizofasha kwegeranya ibitigiri no kumenya neza urwaye canke uwikezwe ko ikizaho aherereye mukanya kanya nido nido ryano makuru baza umutima wawe rero ubaze uwo mutima uheze wibaze igituma woguma ubwira ikizeze kuburisha n'ubwicanyi niba ukunda umurundi banza ukunda abarundi utavanguye uwujyanisha abarundi wese namenye ko yangana umurundi akanka n'imana yaburemye imana ushinze ibwirizwa rya gatanu ribuza kwica yagomba kutwereka ko ubuzima bwa muntu ariyosa ibugaba uwica rero ntamenye ko ari umusuma kuko yimana akongera kandi akanjiriza igihugu ciwe uwica yivye umukozi yoteje imbere igihugu nawe nu imana ntizoreka kwishuza uwayivye muri kamajambo imana yabwiye gahini aje kwica murumuna we ati mwene wanyu ari hehe iryo jambo ryavuzwe kera kandi bizokwangaho umwanya abantu bagitwarwa n'ikibi baragora rero abica hamwe n'ababosha kwica biva ku mapolitike canke kw'ishari canke urwanko mugasigara muragirizanya imbere y'intahe y'imana nta mahoro rero ashobora kuva mu bwicanyi turabandanya n'ano makuru twabateguriye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ifuza ko leta heruka gushingwa ibi y'akarorero igatunganiriza abarundi bose atanu ikumiriye mu nama shikiranganje ya mbere yakoranye nyuma y'amatora kuri wa gatatu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye abashikiranganje umwese mu gisata jejwe kwegeranya iby'abanyagihugu bakeneye byihuta gusumba ibindi kugira bitoregwe inyishu Prosper Ntagwamiye n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta kubera yari inama ya mbere inyuma y'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaciye amenyesha icyo kuri iyo leta yifuza ko yoba leta y'akarorero ikora neza ikazosozera ikiringo ikwiye imeze nk'uko yagitanguye yaribukije abagize leta ko Burundi bwashize imbere imana no mu ndahiro yabo imana n'iyiza imbere iyo ndahiro niyo bokwama bisunga mu ngingo zose bazoba bagomba gufata yaciye abibutsa ko amabanga bafise ava ku mana no ku benegihugu ko rero ivyo bategerezwa kuvyubaha mu ndahiro bashikirije abagize leta biyemeje guharanira ubumwe bw'abarundi kwamana ntajyo bibuka ko abarundi bose bangana kugira ubutungane kuri bose ntibakumire umwe wese anezerezwe n'uko igisata agejwe gitunganiriza abarundi bose yaciye agaruka ku majambo amwe amwe nkoramutima kugira ngo abagize leta bumve neza insiguro yayo ubwa mbere leta mvyeyi ni leta yitaho kubungabunga itunga rusangi yitaho ineza y'abenegihugu idakumiriye ihamagariwe kuraba ibibazo bihanze abenegihugu ikabitorera inyishu kujya ataca umubyeyi yaka umwana niko ataco bakwiye kwaka abenegihugu ubwa kabiri leta nkozi ni leta ikora ku neza y'abenegihugu nyine icubahiro umukuru w'igihugu yaciye asaba abashikiranganji umwe umwe wese mu gisata jejwe kwitunganya akanerekana ibyo abenegihugu bakeneye byihuta kuruta ibindi leta iheze ibitorere inyishu Prosper Ntagwami yamenyesha kandi ko leta ya Burundi yipfuza ko mu kiringo cy'amezi atatu ikiza cya corona coba catujijwe mu gihugu tukivuga ibijanye n'umugera wa corona kwipima ibimenyetso by'uwo mugera kumenya ababanye umwanya n'uwatowe k'uwo mugera biciye mu buhinga bwa none hakoreshejwe telefone canke imashine nyabwonko ni bimwe mu bigiye gufasha abanyagihugu babishoboye bo mu ntara zose mu kwikingira ikiza ca corona byashikijwe kuri wa gatano n'umuyobozi mukuru wishira hamwe bujahab mu gihe iryo shira hamwe ryashira habona ibikoreshwa n'ubwo buhinga Abia David avuga ko ubwo buhinga bwa none buzofasha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwegeranya ibitigiri no kumenya neza umugwayi canke uwiketswe ko ikiza aho aherereye mu buhinga bw'ibyuma banyeretse ko iryo jwi ritaraboneka ribonetse turarigaruka ko narimeje kubabwira yuko kwipima ibimenyetso by'umugera wa Corona kumenya babanye umwanya n'uwatowe ko uwo mugera biciye mu buhinga bwa none hakoreshejwe telefone cyangwa imashini nyabwonko ari bimwe mu bigiye gufasha abanyagihugu babishoboye bo mu ntara zose mu kwikingira ikiza cya korona bikaba byashyikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe bujahaba mu gihe iryo shyirahamwe ryashyira ahabona ikoreshwa ry'ubwo buhinga bia david avuga ko ubwo buhinga bwa none buzofasha ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kwegeranya ibitigiri no kumenya neza umurwayi cyangwa uwiketswe ko ikiza aho aherereye uwo mugambi uzofasha abarundi kugira bisuzume bonyene kugira barabe amagara yawe nyene imeze bivanye n'umugera wa corona ah, bisunze ibimenyetso bimwe bimwe uh, ah, byerekana umuntu agwaye umugera wa corona bikamufasha kandi uh, kugira amenye n'abantu yahuye nabo bashobora kuba bagwaye cyangwa banduje umugera wa corona bazobimenya biciye mu matelefone yabo kuko uwo mugambi tuwukorana n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu tugakorana n'aba operateri b'amatelefone kugira umuntu wese akekwa yuko yanduje umugera wa korona agashobora kuronka ubutumwa muri telefone yiwe biciye kuri SMS cyangwa biciye ku manotification muri internet umugambi twarawutanguye igice cya mbere twaragikoze hama igice cya kabiri nicyo turiko turakorana n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira tuyishire mu ngiro umuntu afise iyo application muri telefone yiwe agiye ahantu ashobora kubona abantu yegeranye nabo bivanye n'ama bluetooth mugabo ni yerekana izina ry'umuntu mugabo ni sisiteme ibona yuko ariyo umuntu arwaye igashobora no kumurungikira notification imubwira yuko ahantu uri ariyo risike ya kontaminasiyo iri iri hejuru cyane isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'umunani mu makuru ajyanye n'imigenderanire Burundi ngo buriteguriye kuriha ibirarane by'intererano bufise mu muryango wa Afrika buseruko mu minsi ya vuba umushikiranganje ajejwe injira y'u Burundi muri uwo muryango yabivuze kuri wa gatano mu kiganiro y'abamenyesha makuru umushikiranganje Ezekiel Nibigira yemeza ko Burundi buheranye intererano mwaka umwe gusa tumukurikire kuri micro ya Fidel d'Antoine Sabimana ubushikiranganji bujejwe imigabo n'imigambi y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko urwaruka inkino n'imico kama bwagomba gushikiriza abenegihugu bose n'amakungu ibi bikurikira igihugu c'uburundi igihe coba kitarishe ayo mafaranga ari umwaka umwe umwaka umwe gusa kandi uwo mwaka kikaba citeguye kuwuriha nk'uko byari bisanzwe bigenda iyi myaka yose yaheze igihugu cy'u Burundi kiri muri uno muryango ni ukuvuga rero yuko atampungenge n'imwe iriho ku bijyanye n'ingene uburundi bugiye kuriha ayo mafaranga kuva igihugu cy'u Burundi cinjiye ku mugaragaro mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko hari ku igenekerezo rya mbere mu kakari umwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi kiragerageza gukora uko bishoboka kose kikihatira na ntaryo gushyira mu ngiro ibyo ciyemeje nk'uko bisanzwe bitegekanijwe n'amasezerano ngenderwa ko agenga ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko hamwe n'amategeko mperekeza mabwiriza yose y'ayo masezerano no kugira uruhara mu bijyanye no gushyira mu ngiro imigabo n'imigambi y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko hatibagiwe no gutanga intererano isanzwe itegekanijwe n'amasezerano ngenderwako agenga ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko twagomba kandi tumenyesha bene gihugu bose hamwe n'amakungu y'uko igihugu cy'u Burundi gisanzwe gifitanye imigenderanire myiza n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko kandi ko gifitaniye mu buryo ubucanke buriya imigenderanire myiza n'ibihugu bihurikiye muri iryo shirahamwe hamwe n'inzego zose zikomoka ku ishirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko byashyikirijwe na nesito abankumukunzi yarongoye sense urwego rw'igihugu rujeje gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora mu burundi hakaba hari mu ruganda rwatunganijwe n'urwo rwego kuri uno wa gatanu ku ruhara rw'ibinyamakuru inyuma y'amatora mu bijyanye n'ubutunzi naho abanyamitahe b'abarundi ngo ntibahurumbira gushinga imitahe mu bikorwa bimara ikiringo kirekire mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri wa gatanu umuyobozi w'ico kigo avuga ko batunganije inyigisho kugira bigisha abagwizatunga guhurumbira uburundi avuga ko ubuzi butegekanijwe gutangwa bugera ku bihumbi mirongo ibiri na bitatu Desire Musharitse yongera akavuga ko impapuro mirongo itatu na zitandatu zitanga uburusho zatanzwe va mu kwezi kwa mukakaro ibihumbi bibiri na cumi na cyenda ushyika mu kwezi kwa ruheshi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amashyirahamwe ibihumbi bine n’amajyana atanu na mirongo ine n'atandatu niyo yandikishijwe mu kibanza kimwe rudende cy'ikigwapi akaba ayategekanije ubuzi bungana n'ibihumbi mirongo ibiri na bitatu na mirongo itandatu n'umwe ku bijyanye n'itangwa ry'impapuro zitanga uburusho hatanzwe mirongo itatu na zitandatu ku bijyanye n'impapuro mfatakibanza zitanga uburenganzira bwo kurunga burusho kuva mu kwezi kwa mukakara ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda gushyika mu kwezi kwa ruheshi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hatanzwe impapuro mfatakibanza mirongo umunani n'umunani mu ntumbero yo guteza imbere abanyamitahe ikigo api cifatanije ni banki nkuru ya repubulika carategekanije uruganda rw'inyigisho mu ntumbero yo kuganira no kumenyekana kumenyekanisha ibijyanye n'isoko y'imitahe mu burundi aribyo twita muri rurimi igifaransa marché de capitaux byabonetse ko urubuga rwo kuduza ubutunzi rutijukiwe na cyane cyane mu mitahe yo gushyira mu bikorwa bimara ikiringo kirekire umwe twitwa les investissements à long terme leta y'u Burundi ibicishije mu banki nkuru ya repubulika yerekanye ko ifise ishaka yo guhimiriza abanyamitahe guhurumbira uburundi turazi kandi turemera ko kuzana amafaranga bituma haba ishingwa ry'imitahe nicyo gituma ikigo api cyateguye uruganda rwo kumvisha ababyifuza ko hagiye kuboneka abashoramari byishimikije amategeko abigenga kandi n'akaryo rero ko kubasaba kwikazanura kugira ngo ibyo byiza ntibize bibace inyuma Amakuru tuyabandanirize mu ntara y'amakamba h'abarundi ijana na cumi n'indwi bagizwe n'imiryango mirongo irindwi n'itandatu bari bahungiye mu makambi hatandukanye yo mu gihugu ca Tanzania bakiriwe ku muhingamo kuri uyu wa kane muri site ya Gitari iri muri zone Mabanda muri iyo ntara ya y'amakamba Bimenyimana Nestor umuyobozi mukuru ajeje guhungura impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu amenyesha ko muri iyi minsi hazanwa bake kuko ngo ingingo zafashwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu ntumbero yo gukinga ikwiragira ry'umugera wa corona zitegerezwa gukurikizwa no mu miduga ibituma haba kutegerana cyane igikorwa cyo gushikana bahungutse ku migwa mikuru y'amakomine yabo kikaba gitegekanijwe kuri uyu wa gatanu hano makuru tuyasozerere mu ntara ya Cibitoke bamwe abantu bitura ivuriro rya kivumu muri komine mugwi muri iyo ntara bamenyesha ko bamaze indwi zibiri bataronka umuti uvura malaria bagasaba ko bowuronswa kuko bagira urugendo rurerure rurerure bajya kwivuza mu bitaro bikuru bya Cibitoke muganga Jejo Kare k'ubuvuzi ka Bukinanyana araba arabaremesha ko kundwi tangura umutima ushasha ugiye kuboneka n'inkuru tubaza Alexi Ndayiragice abanyagihugu bavurirwa ku ivuriro rya kivumvu muri komine mugwi mu ntara ya cibitoke bamenyesha ko haheze zibiri batavugwa indwara ya malariya ngo bituye iryo vuriro avuze babandikira imiti bagaca baja kuyigurira kuri farumasi begereye abandi bagaca bavurirwa ku bitaro vya cibitoke ahantu aho akaba ari kure na mwarirya ata modoka ruse haba ihashika abagwayi basaba ko imiti ya malariya yoboneka kugira bashobore kuvugwa umuyobozi w'ivuriro rya kivumvu habone Imana Nosiat amenyesha ko bahora bakoresha umuti witwa Modiakin uwo nawo ukaba warahinduwe ku rwego rw'igihugu kuko hari uwundi muti ugiye kuvura indwara ya malaria ugiye gutangwa ibyo rero babihuriza ko n'umuyobozi ajejwe akarere k'ubuvuzi ka Bukinanyana aho iryo vuriro rya Kivumvu risanzwe ritwagwa muganga Savyimana Jean Marie araremesha ubitura ivuriro rya Kivumvu ko umuti mushasha uvura malaria ugiye kubashikira kuko aba abavuzi bazowutanga bahejeje inyigisho zo gutanga uwo muti aho rero akemeza ko mu ndwi ugiye gutangura uwo muti uzobashikira ku bijanye n'imodoka rusabanianaho ritaboneka aho mu kivumvu amenyesha ko agiye kuvugana je intwaro muri komine mugwi kugira ibarabara rishika mu kivumvu rishobore gukorwa kugira iyo modoka ishobore kubashikira mu cibitoke alexi ndayiragije radio isanganiro